Він додав на червоному полі блакитну смугу і гадає заплатити нею за заграбовану нашу державну самостійність і наш добробут. Степан Петрович пильно по черзі глянув на обох своїх хазяїв. Розуміється, це були терміти, виразні, одверті просто кричущі терміти. Тут і без принади та без пароля видно було, але на всякий випадок, чи просто із цікавості він, зітхнувши так само, як Юхим, понуро промовив. Ех, ніч нависла над нами. Ой ніч, ой тяжка й страшна ніч, підхопила Оксана. І коли вони скінчиться, Господь його знає. Та, може, колись і скінчиться. Правда, Юхиме, підштовхнув того гість. Але Юхим сидів все з тим самим виразом понурого суму і нічого не казав. Боюсь, що ніколи вона проклята не скінчиться. Хіба що війна всіх нас скінчить? Нарешті тихо пробурмотів він. А про ранок не згадав. Та видно, що вони і не чули нічого про той бідний ранок. Або, може, все ж таки не довіряли. Ну, добре. А як би вони сприйняли принаду? І Степан Петрович, знову зітхнувши, почав. А от я чув, що за кордоном люди знайшли спосіб знищити війну, і більшовиків та їхню ніч. Та не може бути, скрикнула Оксана. Одначе Юхим тільки наставив на гостя свої пукаті жовті баньки і мовчки ждав пояснення. І гість став пояснювати. Біленки слухали жадібно, але по-різному. Оксана весь час перепитувала, не розуміла, від захоплення сплескувала долонями, а Юхим усе мовчав, усе дивився жовтим понурим поглядом у лице гостеві і порив цигарку за цигаркою. Нарешті, коли гість виставив головні боки принади, Оксана не витримала і закричала. Та щоб то наші нові царі, маршали, генерали та директори та всякі інші совєтські пани, щоб вони ото віддали нам робочим людям заводи та фабрики, колгоспи щоб ото відмовились від всякого панування та розкошів, щоб перестали нас гнати як худобу на каторжну роботу. Та де ж це ви бачили таке? А Юхим спустив очі на стіл і рішучим хмарним голосом додав Ніколи, ні Сталін, ні його апостоли не приймуть цієї. Ну, коли ти краті чи, чи як її колектократії, трудової колектократії. Ну, нехай, нехай колектократії. Нащо вона є? Ха -ха. Хіба їм погано без неї? Отже, пишуть про Україну їхні писати в Радянському Союзі ти щастя знайшла. Коли вже є щастя, то чого його шукати в якійсь там колектократії? Але Оксана заперечила, чи серйозно, чи в насміх. А чого ж вони ще в тому гімні кажуть, що Сталін веде нас до світлих висот? Значить, ми ще внизу, ще нема нам ні світла, ні висот. Степан Петрович всередині себе посміхнувся. Писакам може здорово влетіти за такий ухил. Вони й не передбачали, що з їхнього щастя можна зробити такий простий логічний висновок виходить не гімн, а хитра контрреволюція. Іноді сучі сини, нехотячи правду скажуть, буркнув Юхим. Тільки дурних тепер вже мало у нас. Треба бути зовсім без розуму і без пам'яті, скотиною якоюсь, щоб оце наше життя мати за щастя. А вони нас за таких і мають, підхопила Оксана. Тож тільки худобі можна казати в лице, що вона має щастя, живучи в безпроглядній роботі о таких злиднях та бруді. І вона повела рукою по кімнаті, затримавши її на лахмітті дітей. Бо худоба не може плюнути йому морди їхні і крикнути Брешеш, падлюкоти.